haciendo billetes. A veces lo parecemos doblete. Tú no me compares y no le metes. Nosotros somos el corte para que respete. Sustancia en el paquete. Mi pana red pasó los buletes. Por si te trometes. Pa' bajarte la movida al garete. Yo sigo generando dinero. niego le gato que tengamos mano pa' Todo es por interés. Pendiente de lo que yo genero. Volado con mi compañero. Jalándome le compramos al parcero. No me confío, por eso me volví cocinero. Tenemos la colación pa' que no te pase, que somos capaces de hacer que tu vida terminase. Sigo delante aunque me Vamos rápido cumpliendo deseos como estrella Si o no se nace, se tiene que saber buscársela. Es la que yo tuve que pasármela, palote más redactártela. Fanes y envidioso tengo de más, algunos odiándome por nada, pero mientras más me envidia estamos con. estamos caros, no te impresiones. Petición a tapas que falló y no le perdone. Yo sigo soltándole canciones, haciendo dinero con el túnel A lo que decían que no hago trap, ahora lo tengo pegando los trapos. Ah no soy tan bello, pero tengo arturo Toro donde es bello, oro en los cuellos. Todo tiene derecho a vivir, por eso un un mata, no te atropello. Soy mi propio jefe, así que no me ofrezca firmar más sello. Ah, tenemos de todo, pero nada cuando la poli me revise. La nave aterrice de región en región, país en país. Aunque vivir nunca quise, ahora vivo como siempre quise. El pasado con mi Gucci y pise. En el estudio amanecido, sacando temas de vídeo poniéndome en el mío. Le pica porque género sin tener tío. Factura no está dormido. Ja. Marcianet, ¿qué? Haciendo líneas con el donet El país de los reyes. Que jaen el corte. Nosotros somos el corte.